Marion Dix Sullivan estis usona componistino plei conata por esti l'autoro de la unua comerce successa canzono verquita de virino nascita en usono. Quancam la datoi de nasquillo cae morto de Marion Dick Sullivan ne estas confirmitae, si estis activa en la usona musica mondo alla mil oxen quardecai cae mil oxen quindecai Origine de vos cauan, nov Hampshire, si esti filino de Timothy Dix cae Abigail Wilkins, cae la fratino de generalo John Adam Dix de New York. Si gecigis en mil oxen dudec cun John Guidin Sullivan cae havis filon. La blua giuniata estis la verquita de Merion Dick Sullivan en 1844, quiu atingis grandan successon. Gi farigis uno la plei popularai salon canzonoi de la decnaua iarcento tiu ci folclora melodio differenzas lau stilo de la duon operetzae baladoi de componistoi cae presentistoi nascitae en Anglio. Gi estis origine scrivita por vocio cae gitaro cae represita plur foie. La canzono temas pri la malfacila situazio in cui trovigis la indiano e nu sono la rivero juniata situas en persilvanio qui estis la seneio de multa i sanga i i inter la blanca i colonisto i ca la origina i popolo indiana knabino alfarata cantas laudoin pri sia amata indian batalanto, dun si naviga sur canu lau la rivero Juniata. La blua Juniata farigis la baso por aro da variazioi di aliei bon conatai decnauai arcentai americai componistoi, chiel exemple Charles Grove, cae G. Edgar Gould, ciui arrangit gin ciel pianan variazion. Marion Sullivan scribis la plei multain el canto cantotextoi, quancab la texto de la blua juniata estis scribita fare de sia etso. Laura Ingle Wilder en sia libro Little House on the Prairie referensis tiun baladon cun gia plena texto. Si scribas que la ge patroi ludis cae canti gin ciel lul canto, sed hasta taudormi dormi la canto nur levis demandoin pri la indianoi en la menso de la knabino la blua juniata, estis tiel populara che Mark Twain mensi gin en sia autobiografio dun la commentoi pri le spettacloi de cantistoi. Comense la canto i estis malgentila i comedioi, sed iom poste sentimentala i cantoi estis presentitai, kiel la blua juniata, kai aliai. Plue, la blua giuniata estis registrita presca uiarcenton poste, en 1937, fare de la usona cantisto, cae plei fama actoro conata quia la regio de la vaqueroi, Roy Roger, cae la filoi de la pioniroi. Marion Dick Sullivan, quiu ofte subscribis sia in publicajoin nur per sia inicialoi mo do Sullivan, eble por casi sian sexon, vercis dec canzonoin cae du collectoin da cantoi, bibliai cantoi, cae shuniatai balladoi. Sciai canto temoi estas en la stilo de la salonae canzonoi, cun cordae accompanoi, simplei harmonioi cae memorindae melodioi. Sciai vercoi covras largian gamon, cae ec tractas la mexican usonan militon en la campo de Monterrey. La Biblia e cantoi de 1856 estis cun laboro cum Benjamin Johnson Lang. Marion Sullivan scribis la melodioin, cae Lang scribis la pianain accompanoin. La aria collecto de Sullivan, Juniatai Baladoi, estas volumeno de quindec simple neacompanitai lernei cantoi.